moja šeć u albumu, Topnički dnevnik. Album mogu reći da je sad izašao prije dva tjedna, Topnički dnevnik, to mi je šesti solo album i izdan ja po narodnom običaju, znači ruka ruci i prži preko interneta, besplatno naravno i ono, distribucije u tijeku. Dobro. Teme na albumu. Teme na albumu su ono, svakodnevnica ljudskih e, ljudi koji su oko mene, ono, pokušao sam e, držati e, distancu od tog ono, striknog privatnog života, znači šta se dešava sa mnom, šta je u ovom životu, nego sam pokušao ući, obuhvatiti neki širi krug ljudi, da se ljudi može nađu tih pjesma, da ne bude striktno znači samo na jedan kao pjesmu, nego da vidimo različite. Tako da imam neke ono, šale, zazancije, neke imam neke ozbiljne ono, teme, neke posvete nekome. I ono, pokušam to sve skupno uhvatiti u jednu cijelinu. U principu tako mi je sistem za svaki album bio do sada. Tako dosta sam ono što što se tiče toga. <laughs> Mislim, to treba poslušati nekog pa da bi shvatio na ono šta mislim. Da. Kako si se počeo baviti hip-hopom? Hip-hopom sam se počeo baviti u kvartu u Šišinskom nasilju sa još tri frenda na diktofonu starom. Ono, snimili smo se na američke matrice bez nekih eh, ambicija da nešto snimamo, da snimamo ozbiljnije, a s vremenom su oni ustali popustili, recimo ja sam se malo zbiljnije zagrizao za to, povezao sam se s jednim drugim friendom, snimao sam kod njega jedan album tamo stanu njegovom, znači na Kaštanjeru. E, sam već nešto pokušao, dobio sam ponovno jednog drugog frenda da s jednim drugim sam bio radio i umeđu vremenu sam se povezao sa Shadow mc u udruzi u Rojcu gdje on taman pokretao tu udrugu a udruga za promociju underground kulture koju smo kasnije registrirali kao prvu hip-hop udrugu registriranu u Puli. I tamo se znači bio od 2003. do 2009. snimio pet solo albuma i taj prvi pulski rap 2007. sa Dvorac sa dečkima koji su tad bili s nama u Šta mi možeš reći kako dijelo je zapravo produkcija jednog albuma, hip-hop albuma? Produkcija hip-hop je tako da recimo naj, najveći dio posla spada na samo to miksanje i masteriziranje projekta. Pošto same recimo pjesme nastanu prilično brzo i jednostavno, ono, ideja za pjesmu, napisati pjesmu i snimiti isto to je s vremenom ono, je ono napredovalo, pa sad recimo ide lakše i brže nego prije, ali samo to miksanje je malo ono, duži proces, pošto nemamo još uvijek toliko naprednu tehnologiju, nemamo toliko dobro opremu da e, dva klika miša e, završimo stvar, ono, izbacimo kao savršenu traku, nego imamo puno toga skravati, miksati, poslušavati. Tako da recimo to uzme duži dio vremena, otprilike meni je neki šest mjeseci za album, cirka. Uzmemo u obzir sve te ono, obaveze koje imamo sa strane i koje imaju sa strane ljudi koji samo surađuju na Samo ono, kad malo stisnemo, potrudimo se, pa evo stignu šest mjeseca. Kako, kako, mislim, doživljavaš pisanje tekstova? E, jako <laughs> ono, emotivno i intenzivno. Puno se dajemo na to papire završio u smeću i ne, sad recimo već sam na razini da ne bi bilo koji temu ili pjesmu stavio na albumu, dosta sam izbirio što se tiče toga i ne bi sad baš bilo šta stavio. Recimo nekad znam krenu pisat pjesmu i ono, krenem pisat nešto tipa bez veze, ono, dobar dan, idem van, u dućan i ono, potrgam jer shvatim da ono nema veze s vezom, jer ono, je to glupo za nešto što mi ne treba ono želim naći neku određenu temu, onda on to sve zaokruži u cijelinu. To mi je nekako ono, podigao sam si taj neki, le, tu neku letvicu što se tiče toga, pa samim tim evo dosta se uživim u tom, samo pisanje pjesme i rađenje pjesme. E, zašto kanone? Zašto si baš to ime odabrao? će odreći top nalazi, a u principu ja sam u kvartu kad smo bili u Klinci, imali smo svi te neke klubove i tale, neko navio za milo, neko za Inter, ja sam uvijek za Panje navio. Parma, tad je bio karnavar u Panje, i ono, imao sam tad sam dužu kosu i to, i onda smo svi zvali karnavar, karnavar, i skraćeno toga je bilo kana. Onda smo baš to vrijeme počeli repat i ono, kao svi ćemo svi za neki alter ego, ono, umjetničko ime. I ono, nisam htio, ajde, Kana, neću kane, jer to nekako ono, žensko se zvuči, ja sam to pretvorio kao Tako nas, Kanon. Vidim da na albumima isto povezuješ s imenom puno, tipa kano, kanonade, Da, da, da. što je i ovaj zadnji isto, topnički Ne, dnevnik. ovaj zadnji, da, Topnički dnevnik je biti došao od toga, to je više, to taj Topnički dnevnik se toliko se spominje javnosti, ono, kao nešto što se traži, što treba, ono kao da ste u Europsku uniju, vamo ono. Onda sam rekao, ajde, sad ću ja svima pokazati evo, da ja imam topnički dnevnik. Dnevnik je ono nešto što je reper, ono svaki reper koji radi, znači piše pjesme, to je u biti njegov dnevnik. To je ono, nešto što mu se dešava ili ono, dnevni, dnevni događaj, ono, tako da sam to povezao kanone, top, topički dnevnik i eto, tako da sam topički dnevnik. I šta sad, uzao si ljetnu pauzu, da li planiraš poslije nešto? Sad preko ljeta da malo ću se krcat sa um, inspiracijom, malo sam i toga i probat što više nastupa sad preko ljeta, baš mi se sad, baš se zaželio malo toga i volim što više koncerta praviti preko ljeta i onda na jesu nije sa Martinom snimat e, album od leta. To je mi je neka nova, ono, novi izazov. Pošto to dvoje, evo, će imat ćemo opet dosta gostiju i to, pa mislim da će biti zanimljivo da sam projekt i izazov sam po sebi, raj to dvoje, jer je taj dečko e, isto već dosta dugo se bavi s tim, on je mlađi od mene i dugo se već bavi s tim, tako da je on dosta napredovan, sazir i ono, drago mi je što ću raditi s njim, ono, mislim da je mnogo dobro, nešto novo za slušatelje.